annama khalaqnakum abatha ya kuwa sisi tumekuumbeni nyinyi abatha mchezo bila nahi wala al-amr bila ya kuwakataza bila ya kuamrisha فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أمتكسيك الله الله أمتكسيك يكمبالي نهيلو la kukuumbeni nyinyi bila ya lengo maalum la kukuumbeni nyinyi bila ya mipaka maalum fataala Allahu al-malik haq la ilaha illa huwa rabb al-arsh al-karim ibadallah yoyote ambaye atahakiki lengo la kuumbwa kwake atapata saada katika dunia hii ataishi maisha bora katika dunia hii na maisha mazuri milele kesho akhera Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu kwa lengo la kumwabudu yeye pekee basi na kumshirikisha na kitu chochote Allah subhanahu wa ta'ala kwa lengo hili aliteremsha wahi walaqad arsalna min qablika min rasulin wama arsalna min qablika min rasulin إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون الله سبحانه وتعالى نسيم وما أرسلنا من قبلك من رسول هتجى بليك هتجى توم قبل ياكم توم اسبقوا أنتم هو تنمبيا حكونا أن يباسك وبديوك حق نوحي إليه تنفنوليا تمترمشي وحي تنبى من نويته maneno ambayo msingi wake annahu la ilaha illa ana faabudun hakuna anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi ni abuduni kwa lengo hili Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha wahi kwa lengo hili Allah subhanahu wa ta'ala amepeleka mitume yaqulu subhanahu wa ta'ala walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut hakika si vinginevyo tumepeleka katika kila umma tumeupelekea mtume kwa lengo maalumu muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala hii ilikuwa ndio kazi ya manabii alayhimu salatu wassalam kazi ya mtume alayhimu salatu wassalam muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala na mjiepushe na tawagut ibadallah kwa lengo hili Allah subhanahu wa ta'ala ameifardisha jihad kupambana na washirikina waqatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu lillah pigana nao e Muhammad paka isipatikane katika ardhi fitna kwa maana ya shirk na dini yote iwe ni kwa ajili ya Allah تبارك وتعالى يقول سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة alaya Allah subhanahu wa ta'ala anasema hawakuamrishwa isipokuwa amri waliopewa ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kumtakasia yeye Allah dini wasimshirikishe na kitu chochote ndugu zanguni hakuna jambo kubwa ambalo ameliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo hilo akateremsha vitabu kwa jambo hilo akapeleka mitume kwa jambo hilo Allah akafardisha jihad kwa jambo hilo kuwa kuna tofauti baina ya waislamu na wasiokuwa waislamu kama jambo la tauhid kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala pekee asishirikishwe Allah subhanahu wa ta'ala na kitu chochote والتوحيد نتوحيد هو إفراد الله بما يختص به سبحانه توحيد نكمبكيش الله سبحانه وتعالى kwa yale yote yanayomhusu Allah subhanahu wa ta'ala tauhid maana yake ni kumpekesha kumfanya Allah pekee fi ma yahtassu bihi subhanahu wa ta'ala kwa yale yote yanayomhusu Allah tabarak wa ta'ala min rububiyatihi ni lazima kila mmoja ampekeshe Allah katika matendo yake Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo khaliq Allah ndiyo mwenye kuumba Allah ndo Razzaq Allah ndiyo muhi wa umit Allah ndiye mwenye kuumba Allah ndiye Malik Allah ndiyo mwenye kutoa riski Allah ndiye mwenye kufisha Allah ndiye mwenye kuhisha Allah ndiye anayetoa jua kutoka upande wa mashariki kulipeleka magharib Allah ndiye anayeleta usiku baada ya mchana akauleta mchana baada ya usiku na mengineo yote yanayoendelea katika ardhi Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo rabbul alamin يقول سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرب هو المالك هو الخالق هو المدبر هذه ما تات زنن رب المالك ملك وكل كتو أو الخالق قبل ذلك جوم أمبا دي ملكي نندي أن يندش كل كتو لازم مسلم لازم من آدم أي تكيد اتكاده أم الله كتك ربوبيته ai fi af'alihi subhanahu wa ta'ala atakaitakidi kinyume akaitakidi yupo kiumbe anaweza kutenda yale ambayo yanamhusu Allah tabarak wa taala mtu huyo amemshirikisha Allah tabarak wa taala katika rububiyatihi katika ulezi na ule ubwana wake Allah subhanahu wa taala kadhalika Allah subhanahu wa taala anatakiwa kupwekeshwa katika mambo yanomhusu ni uluhiyatihi tabarak wa taala Allah subhanahu wa taala pekee anapasa kuabudiwa ibada zote mambo yote na matendo yote ambayo mwanadamu kupitia hayo anajikurubisha kwa Allah tabarak wa taala ni lazima ayaelekeze kwa Allah tabarak wa taala pekee na tauhidi hii uluhia ndiyo ambayo ilikuwa ni vita baina ya waislamu na wasiokuwa waislamu ni vita baina ya ar-rusul na wafuasi wao tauhid al-uluhiyya kwa sababu wasiokuwa waislamu walikuwa wanakiri kwamba Allah ndiye anayeumba Allah ndiye anatoa riziki hilo walikubali walikuwa wanakiri ar-rububiyya kwamba Allah ndiyo aliwaumba wao kila ukiwauliza la yaquluna Allah man khalaqahum la yaquluna Allah man khalaqa as-samawati wal ard wanasema ni Allah subhanahu wa ta'ala alafu Allah anawajengia hoja afala tattaqun anawajengia hoja baada ya hapo ikiwa mwajua kwamba huyu ndio pekee aliyoumba huyu ndio anatoa riski huyu ndio anaendesha ulimwengu mbona sasa hamumchi Allah tabaraka wa taala fa anna tusharun sasa mbona mnakengeushwa katika ukweli huu mnakiri Allah ndiye aliyoumba Allah ndiye anatoa riziki sasa mbona hamwabudu Allah tabarak wa taala min ajli dhalika mitume ikawa inaita watu katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala mtume alayhi salatu wassalam akawaambia wafuasi wake qulu la ilaha illa Allah tuflihu samani la ilaha illa Allah mtafaulu qalu aj'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab huyu Muhammad anaijalia miungu yetu yote tunaiabudu aijalia leo atufanyia muabudiwa mmoja tu hili ni jambo la ajabu sana walistaajabu wali kutakwa kwao kumwabudu Allah pekee hili jambo liliona la ajabu sana hii miungu yetu yote tuliokuwa tukielekeza haja zetu leo tuiache ametujalia ilahan wahidan wa mmoja inna hadha la shay'un ujab ibadallah Mtume sallallahu alayhi wasallam alipata majeraha alipambana masahaba walipambana wakafa ukisoma sira ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam vita vyote na wasiokuwa waislamu ilikuwa ni kwa sababu ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pekee ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله walikuwa wanaabudu kinyume cha Allah vitu ambavyo haviwanufaishi wala haviwadhuru ni majiti wameyachonga wenyewe ni vibanda masanamu walotengeneza wenyewe lakini wanasema hawa hawa watatuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala au wanasema liyuqarribuna ila Allahi zulfa hawa haya masanamu haya hii ni miti haya ni mawe hayana dhambi hii miti haina dhambi ni viumbe havimwasi Allah vitatukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha hiyo ndio shirki na huko ndio kumwabudu asiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala hata kama mnaitakidi hawa watawaombea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala au hata kama mnaitakidi kuwa hawa wata watawakurubisha kwa Allah tabaraka wa ta'ala Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaita watu katika tauhid ya kumwabudu Allah tabarak wa taala pekee ndugu zanguni shirki katika msingi huu wa uluhia ni jambo historia yake imeanza mbali na sababu yake kuu ni kuadhimisha watu ni kuadhimisha wale watu wanaodhaniwa kwa watu hao ni wema watu wakawatukuza wakawafanya hao eh ndio wasita baina yao na Allah tabarak wa taala Allah subhanahu wa ta'ala baada ya hapo akamleta Nuhu alayhi salam la وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا yaghutha wa ya'uqa wa ونسرا hawa walikuwa ni watu watano watu wema asili ya shirki imeanza hapa lakini kabla dhalika kana an-nasu ummatan wahida watu walikuwa juu ya tauhid baada ya kukengeuka kwa sababu ya kuadhimisha kutukuza watu wema hawa ni wema tunataka baraka kupitia wao hawa bwana hawa kadha hawa kadha hawa mawalii hawa masharifu hawa kadha hawa kadha taadhim kuadhimisha maiti jambo hili likapelekea watu kuwaabudu maiti min ajli dhalika Allah subhanahu wa ta'ala akampeleka Nuhu alayhi salam tauhid uluhiyya ibada zote atakiwa Allah dua zako muombe Allah tabarak wa taala matarajio yako yaelekeze kwa Allah nadhiri zako mwelekezee Allah tabarak wa taala kutaka riziki kwako mwelekee Allah tabarak wa taala wahitaji mtoto mwelekee Allah tabarak wa taala wahitaji cheo nafasi mwelekee Allah tabarak wa taala wahitaji kushinda kufaulu katika mambo yako mwelekee Allah tabarak wa taala Allah pekee ndiye anayefanya هذا هو التوحيد الألوهية كذلك كتك ما أبو ينمهوص الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى أنا مجين يك الله تبارك وتعالى أنا صفة زك جين لالله تبارك وتعالى لجلش جوية الذات يا الله يجلش جوية إلى الذات يا الله تبارك وتعالى لكن جين لالله تبارك وتعالى لمبيب معنا na maana yake kwa ukamilifu wake hailingani na maana inayopatikana katika baadhi ya majina ya viumbe mfano Allah tabarak wa taala ni alim ni mjuzi elimu yake Allah haijatanguliwa na ujinga wala elimu yake Allah haina kikomo wala haina mwisho elimu ya Allah tabarak wa taala Allah ni yuko hai alhayy uhai wa Allah haukutanguliwa na aladam kama vile mwanadamu hal ata ala alinsani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura uhai wa Allah haukutanguliwa na al-adam lakini kadhalika Allah hafi kwa uhai wake Allah hauna hauna kikomo uhai wa mwanadamu ulitanguliwa na al-adam na baadaye mwanadamu ataingia katika al-maut ni lazima uamini uthibitishe sifa ambazo Allah amejithibitishia nafsi yake nafsi yake mwenyewe au yale au zile sifa ambazo amemthibitishia yeye mtume wake sallallahu alayhi wasallam atakaye mpa sifa asiyekuwa Allah sifa ambazo yahtassu biha subhanahu wa ta'ala anahusika nazo Allah tabarak wa ta'ala kwa sifa hizo mtu huyo amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika asma'ihi wa sifatihi katika majina yake na sifa zake wayaqulu tabarak wa ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah tabarak wa taala hakuna mfano wake kitu chochote lakini Allah tabarak wa taala anasikia na anaona Allah anasikia anaona lakini kuona kwake Allah na kusikia kwake Allah hafanani Allah na viumbe wake na si sifa mbili hizi lakini aya hii ni qaida adhima kwamba Allah amekanusha almumathala Allah hafanani na viumbe wake na hiyo ndio aqida ya ahli sunna hatumfananishi Allah sisi na viumbe laisa kamithlihi shay'un walam lam yakul lahu kufuwan ahad Allah hana mfano wa chochote lakini Allah mbele ya aya hii amesema yeye ni as-sami' anasikia na al-basir anaona kwa Allah ana sifa zake sifa zake zalingana na utukufu wake Allah tabarak wa taala Allah hafanani na viumbe ibadallah allah tabarak wa taala imejikita katika mambo makuu matatu kumpwekesha Allah katika matendo yake kumpwekesha Allah katika matendo wanaotenda waja ambao matendo hayo wanajikurubisha kwa Allah tabarak wa taala ambao ni ibada ni lazima ibada zote aelekezewe Allah tabarak wa taala wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a muabuduni Allah tabarak wa taala msimshirikishe Allah tabarak wa taala na kitu chochote wa anna almasajid lillahi fala tad'u ma'a Allah ahada hakika hii miskiti ni Allah tabarak wa taala ni kwa ajili ya kuabudiwa Allah tabarak wa taala fala fala tad'u ma'a Allahi ahada msimuombe msiabudu pamoja na Allah tabarak wa taala chochote aqulu ma tasma'un alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ndugu zanguni baada ya kuiona hutuba yetu ya kwanza hutuba ambayo tumeyataja au tumetaja lengo la, la kuumbwa mwanadamu. Allah alimuumba mwanadamu kwa lengo maalum, lengo la kuja kumpwekesha na kumwabudu yeye Allah tabarak wa taala pekee. Tukaona maana ya tauhid bwana kumpekesha Allah tabarak wa taala katika yale mambo yanomhusu Allah tabarak wa taala, na tukaona katika mambo yanomhusu Allah tabarak wa taala lirububiyatihi tabarak wa taala, ni ulezi wake yeye ndiyo muumba pekee, yeye ndo mmiliki, yeye ndo mwenye kuendesha ulimwengu. Masha Allahu kan waman lam yasha lam yakun, lolote analotaka Allah lawa, asilotaka Allah haliwi. Tabarak wa taala, hakuna anaoleta manfaa isipokuwa Allah, hakuna anaoleta madhara isipokuwa Allah. الله سبحانه وتعالى أمقدرية مذارة لمنفع نام قدرية أسباب ذاك الله تبارك وتعالى لكنكم بكش الله كتك ألوهية كتك عبادة كمانا من عبادة ذاك أو متندو أمبيو نديني أنا جكربيشك الله لازم أنفني الله تبارك وتعالى فيكي كذلك تميونا جامبو لكم بكش الله كتك مجينا ياكي نسيف ذاك بعد ذلك hebu twendeni katika maisha yetu tunaoishi ni waislamu wangapi wanaojua lengo la kuumbwa kwao ni waislamu wangapi wanaojua tauhid ambaye kinyume cha tauhid ni shirki billah yoyote ambaye mpokesha Allah katika rububia katika uluhia katika asmaihi wa sifatihi mtu huyo ni mushrik manake amemshirikisha kinyume cha kupwekesha kufanya pekee ni kushirikisha ukiitakidi au ukatenda kivitendo kwamba yuko anaweza kukupa riski asiyekuwa Allah yuko ambaye anaweza kukupa mafanikio aweza kukupa mtoto aweza kukupa kazi aweza kukupa cheo asiyekuwa Allah tabarak wa taala ni kuna sababu za kutibu maradhi sababu hizo ima za kisheria kwa maana zimetajwa ima na Allah au na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba jambo fulani hili ukafanya hivi maradhi haya yanaweza kuondoka au jambo hilo likawa kimaumbile kimaumbile jambo hilo likawa ni shifni ni sababu ya kupatikana tiba katika maradhi haya kwa maana sasa tukitazama katika sheria maandiko hatuoni kwamba tumeashiriwa kitu fulani ni dawa, ni sababu ya maradhi fulani kuondoka, lakini kimaumbile, kimaumbile na wataalamu wanaonyesha kila mtu fulani ukitumia dawa fulani maradhi hayo yanaondoka. Kwa maana sasa tukitazama katika sheria, maandiko, hatuoni kwamba tumeashiriwa kitu fulani ni dawa, ni sababu ya maradhi fulani kuondoka, lakini kimaumbile kimaumbile na wataalamu wanaonyesha ukila mti fulani ukitumia dawa fulani maradhi hayo yanaondoka jambo hilo limejaliwa na sheria imma kisheria au kimaumbile ni sababu ya kuondoka maradhi hayo usipoendea usipotumia dawa ambayo imma sheria imeitaja kwamba hii ni dawa ya maradhi fulani au kimaumbile hakuna mahusiano kati ya hicho kitu na maradhi mfano kuna mahusiano gani kati ya bangili inayovaliwa mkononi na maradhi ya kuparalyze ikiwa maradhi haya hayaonekani ni maradhi hayaonekani sio tabii si ya kimaumbile dawa hii ni lazima tuambiwe na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ukifunga bangili ya shaba mkononi itazuia maradhi ya kuparalyze au ya kiharusi kama mtume hakutuambia tuwaulize madaktari biologically physically hii bangili ya shaba inaweza kumfanya mtu asparalyze kivipi au mayaiviza mayaiviza ni dawa ya nini mtaalamu kumelete mayaiviza kumi sheria iliwahi kutaja mayaiviza ni dawa ya maradhi fulani jawabu la kimaumbile mayaiviza yanatibu nini nauu min ashirk mmedanganywa na makuhani na waganga ndugu zanguni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye anastahiki kuelekezewa haja zetu maombi yetu matatizo yetu na wala jambo ambalo Allah hakujalia ni sheria ya kuondoka matatizo au kuleta manfaa wala kimaumbile jambo hilo halijulikani kimaumbile ya kibinadamu hii si sababu ya manufaa au ya madhara basi jambo hilo ni nauu min ash-shirk billah ndugu zanguni tunaishi katika wakati ilmu imepotea na wenye elimu ya sawasawa ni wachache majuhali watu wajinga wametawala katika media hivi kweli hivi ni sawa mtu anapokuwa anahitaji kuoa akatazame siku ya kuoa hivi kuna siku ya matatizo katika siku alizoumba Allah tabarak wa taala nani aliomba siku aliomba siku ni Allah tabarak wa taala nani amekwambia kama si Allah au mtume kuna siku ya nuhusi kuna siku ya matatizo kuna watu jumanne hamfanyi kazi juzi kuna mtu namsikia hii jumanne unajua haina foleni kuna watu eh kumbe kuna watu jumanne wanaitakidi sio siku nzuri sio siku ya mafanikio nani anakuambia hivyo ulipaswa uambiwe na Allah alaumba siku au ulipaswa kuambiwa na mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye yeye anapokea wahai kutoka kwa Allah tabarak wa taala mnahangaika mnatafuta siku za kuoa mnabadilisha majina mtu anapewa jina la mganga kwa sababu inatazamwa jina lako na jina la mke unataka kumuoa jina la mama yako wanaunganisha herufi pamoja na namba za herufi alafu naambua patakuwa na matatizo sihir hizi ni njia za kichawi wako wanaambiwa usioe siku hii au oa lakini alfajiri saa kumi na mbili ndio maana ndoa za saa kumi na mbili alfajiri zina raha gani ima bajeti utaki watu wale chakula au mganga amekuelekeza au otherwise unaambua badilisha jina kwa kuna majina ya kiganga ganga mwanyiro mtu aitwa mwanyiro jina hatali wewe kikapua na mganga jina la kuolea mnahangaika kwa sababu ya tauhid haifahamiki kwa, kwa watu Mtu anahitaji cheo, ahitaji uwaziri, ahitaji ubunge, ahitaji cheo katika vyeo. Kwa nini uende kwa mganga? Kwa nini uende kwa kahi? Nani anaotoa vyeo? Nani anaweza kukupa cheo zaidi ya Allah tabarak wa taala? Je, Allah amejalia sababu ya kupata cheo ni kwenda kwa mganga, ukaambua lete mayaiviza kalete nazi ile inatoka yenyewe? Jawabu la. Kimaumbile pana mahusiano gani ya kupata cheo ofisini na kwenda kwa mganga Sumbawanga? sihiri billah ni uchawi shirki billah shirki imeenea katika ulimwengu watu wanaona hawawezi kufaulu wakiwa na mechi zao wanaona hawawezi kufaulu mpaka waende kwa waganga mechi kesho timu yacheza fainali wanaona kabisa hawawezi kufanikiwa hawawezi wakakaa wakaona Allah tabarak wa taala mkinyanyua mikono twaweza shinda lazima watafute mganga wana waganga Bagamoyo wanawaganga Pangani, wanawaganga huku, wanawaganga kule, timu inawaganga saba, timu ina kamati ya ufundi yote. Ile kamati ya ufundi kuna watu pale wataalamu, wanaitwa wataalamu. Kabla ya mechi wanaeleza, mnaweza mkashinda bao mbili, lakini moja litafungwa jioni. Shirki billahi, umeelewa? Kwa sababu ya watu wamekosa tauhidi. Sasa kwa bahati mbaya kumetokea walimu watu kwa sura ya dini wamekuwa ni makuhani ni makuhani sasa wanafanya kampeni ya isti'ana biljinni kuwatumia majini tasghir biljinni kuwadhalilisha na kuwatumia majini mtu anakuambia jini anaweza kutumwa akawa mchwa akenda akala faili mahakamani ni dua gani anafundisha bwana mtume sallam tupeni na sisi dua hiyo tuambieni dua gani amefundisha rasul alayhi salatu wasalam kwamba dua hii waweza tumia jini akawa mchwa akenda akala kesi akala akala faili la kesi mahakamani tuambie ni dua gani uweza kumtuma jini akenda Amerika tuambie ni dua hiyo tupeni hiyo elimu kama mnayo mtume gani tukaijua tauhidi sawa sawa na atakayekufa mshirikina yoyote akafa mshiriki hawezi kufaulu mbele ya Allah ta'ala innahu man yushrik billah faqad harrama Allah aljanna wa ma'awahu nar wa ma lidhalimin min ansar yoyote atakayemshirikisha Allah tabaraka wa taala mtu huyo Allah amemharamishia pepo na makazi yake yatakuwa ni motoni na madhalimi hawana kuhusu hebu tazameni ubaya wa shirki na huwezi kujua shirki na ubaya wake lazima ujue tauhid kwa dhidi yako utajua shirki ni tumuombe Allah tabarak wa taala ajalie awajalie waislamu warudi katika uislamu uliokuwa sahihi waislamu waifahamu tauhidi ya Allah tabarak wa taala wallahi swala zenu funga zenu zaka zenu haziwezi kuwasaidia kama tutakufa washirikina au tutakufa mshirikina يقول تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين tumekupa wahai wewe Muhammadi na waliopita kabla yako katika mitume ikiwa utafanya shirki tu yatabatilika matendo yako yote na utakuwa ni katika wenye kupata hasara hebu tazameni shirki yani umeswali miaka hamsini ukafanya shirki swala zako zote zinabatilika la yahadatanna yataporomoka ambapo mtume alayhi salatu wasalam kadhalika Allah anawataja manabii walau ashraku la anhum ma kanu ya'malun Allah alikuwa akiwataja manabii anasema lau wangelifanya shirki hao manabii yangebatilika yote waliokuwa wakiyatenda ndugu zanguni iko haja ya kujikaza na kutumia nguvu nyingi kuelezea tauhidi katika wakati tunaishi kuwafundisha na hili haliwezi kupatikana isipokuwa ahli sunna as hawa mabwana Allah amewafikisha kuwapata watu wengi sana wana umma mkubwa kwenye hadhara zao lakini wallahi hawezi kusimama katika hadhara zao wakaeleza hii tauhidi wakaeleza shirki ambapo bwana mtume sallam alipigana jihadi watu walikufa kwa sababu ya tauhidi na shirki hawezi kumwelezea rasuli alayhi salatu wasallam wataweza kazaliwa maka kufanya hivi mtume alipigana jihadi zote kwa sababu ya kupigana tauhidi na kupigana washirikina mbona muelezi katika maulidi zenu mbona muelezi katika ihtifalati zenu mkamtaja bwana mtume watu wanakufa kwa sababu ya tauhidi hawa mabwana hawawezi wamfeli na usufi ndio sehemu ya sihiri tutakuja kueleza inshallah tuna mihadhara tutaieleza kwa irshadi kesho na kesho kutwa suala hili la uchawi na mambo ya kuhani asili yake katika mjitama wa Kiislamu umeletwa na masufi na vitabu vyote vya uchawi vimetungwa na mashehe wa kisufi wa kitarika tutavitaja vile hawawezi isipokuwa ahli sunna ndio wanaweza kufanya kazi hiyo rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adill al shirka wal mushrikeen wa lakis a'da'aka a'da'a din bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu alayhi hii ni wajawema online tv online tv hapa ni elimu tu